Хонконгска компания представи колан, предназначен да се превърне в модерна альтернатива на традиционния бастун за незрящи. Вградената в нея камера и електроника анализират околната среда, предупреждавайки потребителя за възможни сблъсъци. Той е устройство за носене на колан, което се състои от преден модул с двойна камера, заден микропроцесор електронен модул и 4 блока за хаптична обратна връзка. Докато потребителят върви, 2.8 мегапикселови камери анализират околната среда, а изкуствен интелект оценява видеото в реално време, откривайки и идентифицирайки статични обекти като дървета, пътни знаци, кофи за буклук и всичко, което може да се счита за препятствие. Коланът реагира чрез безшумно активиране на подходящи единици за хаптична обратна връзка, като вибрира, за да предупреди потребителя за препятствие в избраната от него посока. За разлика от бастуна, обхватът на това устройство достига 5 метра, но може да се регулира при желание, с помощта на собствено мобилно приложение за смартфон, свързано чрез Bluetooth, потребителят може да посочи дестинацията, до която коланът ще го насочи. Вградената в колана батерия издържа 10 часа. В същото време на самия колан копчетата са маркирани с символи от Брайловата азбука.